บุ๊กทูสิบหกโซลาโซลาฤดูและอากาศฤตูอันิฮวามานฤตูอันิฮวามานนี่คือฤดู เฮฤตูอาเหตเฮฤตูอาเหต ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนวสันต์อุณหะลาวสันต์อุณหะลาฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาวชรดอันิฮิวาลาชรดอันิฮิวาลาฤดูร้อนอากาศร้อนอุณหภูมิทวาอุบดารสเตอุณหะลากรมสตู ระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูร้อน อุณหภูมิยตลบโตอุณหภูมิยตลบโตในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่นอามฮาลาอุบดาร์ฮเวตฟิราลาจายลาอาวร์เตอามฮาลาอุณหภูมิฟิราลาอาวร์เตฤดูหนาวอากาศหนาวฮิวาเลทาวาทันดาการสเต हिवाळा थंड असतो ในฤดูหนาวหิมะตกหรือฝนตก हिवाळ्यात बर्फ किंवा पाऊस पडतो हिवाळ्यात बर्फ किंवा पाऊस पडतो युबान आम्हाला हिवाळ्यात घरात राहणे आवडते आम्हाला हिवाळ्यात घरात राहणं आवडतं नाव ठंडा है ठंडा है ฝนกำลังตก पाऊस पडत आहे पाऊस पडत आहे มีลมแรง वारा सुटला आहे वारा सुटला आहे อบอุ่น हवेत उष्मा आहे हवेत उष्मा आहे แดดจัด อุ่นไออุ่นไอท้องฟ้าโปร่งอัลฮัดดายกฮาวาไออัลฮัดดายกฮาวาไอวันนี้อากาศเป็นอย่างไรอาจฮาวามันกัสยาไออาจฮาวามันกัสยาไอวันนี้อากาศหนาว อาจทันดีไปอาจทันดีอ่ะเห वन्नी ई अप ऊन आज गर्मी आहे आज गर्मी आहे